Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ուռուցկաբան, Ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Բազիկյանը։ Գորիս Արցախում էր բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ռուսկաբան, ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Բազիկյանը։ Հանդիպման ընթացքում ճանաչված ռուսկաբանը խոսեց քաղցկեղի զարգացման 4 փուլերի մասին։ Առաջին փուլում հիվանդների 90%-ը բուժվում է, երկրորդ փուլում բուժվում է 50-ից 60%-ը։ Երրորդ եւ չորրորդ փուլերում 5 տարվա ապրելիությունը կազմում է 10-ից 12%։ Բարոն Բազիկյանի տեղեկացմամբ, որքան շուտ է հայտնաբերվում քաղցկեղը, այնքան մեծանում է բուժվելու հավանականությունը։ Այդ իսկ պատճառով պետք է բոլորս ուշադիր լինենք մեր առողջության հանդեպ, հատկապես երբ վիրահատական տեխնիկայով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության հիվանդանոցները չեն զիջում արտասահմանյան հիվանդանոցներին։ Ըստ պրոֆեսորի շատ կարևոր հանգամանք է այն, որ այսօր մեր պետությունը իր վրա է վերցրել քաղցկեղով հիվանդների բուժելու ծախսը։ Երբ հաստատվում է քաղցկեղ ախտորոշումը, հիվանդը բուժվում է պետպատվերի շրջանակներում։ Պետպատվերով տրվում են այն դեղամիջոցները, որոնք հիվանդանոցին տրամադրել է պետությունը, ասաց Գագիկ Բազիկյանը։ Պարոն Բազիկյան, Արցախի կանայք անհամբեր են սպասում ձեզ։ Դա լավ է թե վատ։ Շատ լավ է։ Շատ լավ է այն առումով, որ բարձանում է մշակույթը, կանայք հասկանում են, որ իրենց առողջությունը իրենց ձեռքում է։ Եվ ժամանակին անպայման պետք է դիմել գինեկոլոգի։ Անպայման։ Քանի որ ես ռուսկաբան եմ, ես նայում եմ այս խնդրեմին ռուսկաբանի աչքերով, իսկ բավականի լուրջ եւ նենք հիվանդություն է քաղցկեղը, որը ունի իրեն հատուկ բնորոշ ախտանիշներ, այլ ուղակի ժամանակ առ ժամանակ կանայք պետք է մտածեն իրենց առողջության մասին։ Տարին մեկ անգամ անպայման կինը պետք է դիմի գինեկոլոգին եւ պետք է ստուգի կրծքագեղձերը, որովհետեւ այսօր երկրորդ տեղում իսկ կանանց մոտ Առաջի տեղում կրծքագեղձի քաղցկեղն է, երկրորդ տեղում կանանց մոտ գալիս են գինեկոլոգիական խնդիրները։ Դա արգանդի մարմինն է, արգանդի վզիկն է եւ զվարանների քաղցկեղներն են։ Նորից եմ կրկնում, քաղցկեղը ունի իրեն բնորոշ հատուկ ախտանիշներ եւ միայն բժիշկը կարող է հայտնաբերել դա եւ ժամանակին անցկացնել բուժումը։ Ես ասեմ եւս մեկ բան, որ քաղցկեղը անցնում է նախաքաղցկեղային շրջան։ Մենք ունենք այսպես ասած նախաքաղցկեղային հիվանդություններ, մի շարք, որը կարող է հայտնաբերել նույնպես միայն բժիշկը եւ համապատասխան համապատասխան բուժում անցկացնելուց հետո հետագայում այդ խնդրը չի խորանա եւ անգամ չի վերածվի քաղցկեղին։ Իսկ եթե հայտնաբերվում է քաղցկեղը սկզբնական շրջաններում, մենք ունենք բավականին լավ արդյունքներ լուրջ արդյունքներ, ասենք 4-ը փուլից քաղցկեղի, եթե մենք հայտնաբերում ենք քաղցկեղը առաջի փուլում, մենք ունենք հաջողություն մոտ 90-95%։ Երկրորդ փուլում այդ հաջողությունը ցավոք սրտի պակասում է մինչև 50-55%։ Երրորդ-չորրորդ փուլերում շատ ցածր ցուցանիշներ ունենք։ Այսինքն պետք է հայտնաբերել քաղցկեղը սկզբնական ժամանակահատվածում եւ ունենալ բավականի լուրջ արդյունք։ Իսկ բժիշկը ի վիճակի չի պրակտիկ առողջ մարդու հետևից գնա եւ ստուգի։ Դրա համար ես հորդորում եմ, որ կանայք իրենք մտածեն իրենց առողջության մասին, իրենց ամուսինների, իրենց երեխաների, իրենց հարազատների մասին, որտեղ կինը, որ ընկնում է հիվանդանոց, ամուսինը կորցնում է իրան, երեխաները մնում են առանց մոր հսկողության, բավականի լուրջ սոցիալական խնդրեմ է։ Դրա համար կանայք պետք է տարին մեկ կոնե ժամանակ գտնեն եւ իրենց առողջությամբ զբաղվեն, դա վերաբերվում է ոչ թե միայն իրենց, այլ վերաբերվում է ամբողջ ընտանիքին եւ հարազատներին։ Վերջապես աշխարհի բժշկությունը երբ կարող է դույով խոսել այս ճարաբաստիկ հիվանդության հետ։ Գիտեք ինչ, շատ մեծ քննություններ արգում են, բայց ցավոք սրտի ես ես պետք է ասեմ, որ ամբողջ աշխարհում աճում է քաղցկեղի հիվանդացության թիվը։ Դա նորմալ երևույթ է, որովհետև եւ ստրեսներն են, եւ տարիքային ցենզն է բարձացել, երկարակյաց են մարդիկ դարել, դուք գիտեք, որ քաղցկեղը տարեց մարդկանց հիվանդությունն է, ստրեսներն են, քիմիական նյութերն են եւ այլ եւ այլ, բայց ամենակարևորը, որ պետք է լինի սկրինինգ, այսինքն հետազոտություն պրակտիկ առողջ մարդկանց համար, որ հայտնաբերվի քաղցկեղը։ Հայտնաբերման դեպքում քաղցկեղը ընդամենը ախտորոշում է, դա մահ չէ եւ կարող ենք ունենալ հաջողություններ համատեղ մեր պացիենտների հետ միասին։ Ես նորից եմ կրկնում. գնացեք, ստուգվեք, կանայք պետք է գնան, ստուգվեն։ Երբեմն լսում ես, «Ա, որ գտնենք հաղցկեղ 1 է, ոչ մի լուծում չի լինելու, ոչ։ Այսօր մեր հանրապետությունում ես չգիտեմ Արցախի թվերը, ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, բայց մեր հանրապետությունում մենք ունենք հաշվառման տակ մոտ 40000 քաղցկեղով հիվանդ, որից 15000-ից ավելին ապրում են 5 եւ ավել տարիներ։ Այսինքն մենք մեր փոքր հանրապետությունում ունենք հաջողություններ 15000-ը դա մեծ թիվ է, որոնք պրակտիկ առողջ են, աշխատում են, գնում են աշխատանքի, իրենց տանն են ղեկավարում, պրակտիկորեն նրանք կարող չեն։ Բամբազիկյան ձեր աշխատանքային այցի առաջին օրն է, այո, ինչ խմբով եք եկել եւ այս պահի դրությամբ ինչ հիվանդություններ են մտահոգում Արցախի կանանց։ Ես գիտեմ, որ Արցախում մենք խումբը 12 կանոց խումբ է, որտեղ կան մամոլոգներ, վիրաբույժներ, գինեկոլոգներ, սոնոգրաֆիստներ, ռենտգենոլոգներ, այսինքն մեր հնարավոր ուժերը մենք փորձում ենք օգտակար լինել։ Սա առաջի տարին չէ, մենք ձեզ հետ էլի հանդիպել ենք, զրուցել ենք եւ մենք մեր պարտն ենք համարում անպայման լինել այստեղ մեր գործընկերների կողքին, որովհետև ձեզ մոտիցիվանները գալիս են մեզ մոտ, մենք գինեկոլոգներս էլ եւ մամոլոգները եւ վիրաբույժները կապի մեջ ենք։ Մեր կենտրոնում աշխատում են Արցախի ծնված եւ մեծացած բժիշկներ, որը մեր ընկերներն են, եւ կարծում եմ, որ մեր այցը ուղակի օգնություն է, եւս մեկ զգոնություն է Արցախի ժողովրդի համար, որտեղ մեր բժիշկները անցել են մեզ մոտ եւ վերապատրաստվել են, եւ մեզ այդ կապի մեջ են եւ մշտական մենք պրակտիկ մասնագետները աշխատում են։ Պարոն Բազիկյան, չեմ ուզում չարաշահել ձեր համբերությունը, սակայն երևի վերջին հարցը ուռուցքը իր մասին խոսում է այն ժամանակ, երբ արդեն ասում են, այսպես է, չգիտեմ որքանով է ճիշտ, երբ տապալում է հիվանդին։ Այնուամենայնիվ կան այդ հիվանդության առաջին նշանները։ Կան, իհարկե, բայց ամեն օրգան, համակարգ ունի իրեն քիչ թե շատ բնորոշ նշաններ։ Օրինակ կան այք մենոպաուզայից հետո, այսինքն դաշտանադաթարից հետո, երբ տեսնում են անգամ մի փոքր կաթիլ արյուն, անպայման պետք է վազեն գինեկոլոգի մոտ։ Տեսնում են, որ որովայնի ծավալը մեծացել է, այն շորը, որ նա հագնում էր մեկ ամիս առաջ, այսօր իր վրա ոնց որ նեղ լինի, բայց ինքը զգում է, որ չի չաղացել։ Ուրեմն կա զվարանների խնդրեմ։ Կա փոքր արյունային անգամ արտադրություն հարաբերության ժամանակ։ Էնպես որ այդ այդ փոքր ախտանշանները պետք է զգոնացնեն տիկնոջը եւ անպայման ուղակի վազքով դիմել բժիշկին։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ առողջություն հաղորդման հյուրն էր բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ուրուցկաբան, Ուրուցկաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Բազիկյանը։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարգամներ ձերուն կնդրությանն եմ առաջարկում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության լրատու պաշտոնաթերթից Սիստիտ պաշտպանվել ուշ աշնան հիվանդությունից հրապարակումը։ Հեղինակ Մարո Գաբրելյան։ ու դեղամիջոցների ընտրությունը պետք է հիմնված լինեն ոչ միայն ինքնաախտորոշման, այլև մասնագետի եզրակացության վրա։ Ցիստիտը միզուգինների հատկապես միզապարկի, լորձաթաղանքի բորբոքային ախտընթաց է։ Վիճակագրության համաձայն միզասերական համակարգի հիվանդություններով հիվանդացության հաճախականությունը բարձր է։ Կանանց 60%-ը գոնե մեկ անգամ հիվանդացել է միզուղիների բորբոքմամբ։ Ցիստիտով առավել հաճախ հիվանդանում են կանայք, 9 անգամ ավելի հաճախ, քան տղամարդիկ։ Ֆիզիոլոգիական կառուցվածքի պատճառով ընդ որում հիվանդության հաճախականությունը պայմանավորված է պացիենտի տարիքով։ Հաճախ է լինում տարեց հասակում։ Միզասերական համակարգի հիվանդության առաջացման պատճառները բազմաթիվ են, բայց առավել տարածվածներն են մրսածությունը, մանրենային, վիրուսային, սնկային բնույթի ինֆեկցիաները։ Ցիստիտը հազվադեպ կարող է օրգանիզմի աուտոիմուն ախտընթաց լինել։ Հիվանդությունը կարող է զարգանալ միզապարկում, կանգային երևույթներից, երբ ժամանակին չի դատարկվում կլիմակտերիկ ժամանակահատվածում ողջ օրգանիզմում հորմոնային փոփոխություններից, ակտիվ սեռական կյանքից, հղիության ժամանակ, անձնական հիգիենան չպահպանելու պատճառով եւ այլն։ Գույություն ունի ցիստիտի երկու տեսակ՝ սուր ցիստիտ, քրոնիկական ցիստիտ։ Երկու տեսակների կլիմայական ձևերը նույնանման են ընթանում, բայց քրոնիկական ցիստիտի դեպքում բորբոքային ախտընթացը բարի մի քանի անգամ զարգանում է։ Ցիստիտի հիմնական ախտանիշներն են հաճախակի միզարձակում, օրական 5 անգամից ավելի։ Միզարձակումը կիսատ մնալու զգացողություն, ցավ, այրոց, տհաճ զգացողություններ միզարձակման ժամանակ, մեզի տհաճ հոտ, մեզի բաղադրակազմի փոփոխություն։ Գուտկատեղի հատվածում կոտրտվող ցավի զգացողություն, մարմնի բարձրացման ջերմաշճան, օրգանիզմի թունավորման երևույթներով։ Ցիստիտի ախտորոշումը կատարվում է պացիենտին զննելով լաբորատոր հետազոտությունների ցուցանիշների մեզի ընդհանուր հետազոտություն, մեզի ցանքս, կղանքի հետազոտություն, հիվանդության առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում հարկ է դիմել բժշկի, որը լրիվ առողջացման եւ եւ հիվանդության կրկնվելու կանխարգելու երաշխիքն է։ Այդ պատճառով էլ դեղամիջոցների ընտրությունը պետք է կատարվի ոչ միայն ինքնաախտորոշման, այլև հիվանդության հարուստի հայտնաբերման հիման վրա։ Բուժման համար ամենակարևորը հիվանդության հարուստի ոչնչացումն է՝ մանրե, սունկ կամ վիրուս, որը հայտնաբերվում է մեզի ցանքսի դեպքում։ Ցիսիզի բուժման համար արդյունավետ դեղապատրաստուկ է ցիստոնը, որը դեղաբույսերի համար համալիր է պարունակում։ Դեղամիջոցն արտադրվում է ավելի քան 70 տարի եւ արդյունավետությունն ապացուցված է բազմաթիվ երկրներում կատարված ավելի քան 200 կլինիկական հետազոտություններով։ Ցիստոնի մեջ պարունակվող բաղատրադարերի առատությունը հնարավորություն է տալիս ազդել հիվանդության բոլոր օղակների վրա, բորբոքում, ինֆեկցիոն ախտընթաց, ցավ, ջղակցկում, մեզի կանք։ Դղամիջոցը իր մեղմ ազդեցությամբ հանդերձ կայուն արդյունք է ապահովում եւ նվազեցնում է հիվանդության կրկնվելու հնարավորությունը։ Կարևոր է նաեւ բուժման արդյունավետությունն ապահովելու համար սնդակարգի պահպանումը, բացառելով յուղոտ, կծու, աղի եւ ապխտած ուտեսները, ավելի շատ օգտագործելով միրգ ու բանջարեղեն։ Առողջ կենսակերպը ստրեսներից վնասակար սովորություններից հնար հնարավորինս խուսափելը նպաստում է օրգանիզմի պաշտպանական ուժերի վերականգմանն ու ամրացմանը, որն իր հերթին էլ կանխարգելում է հիվանդության կրկնվելը։ Ցիսիտի կանխարգելման համար հարկ է մի քանի բարձ կանոններ պահպանել խուսափել մրսածությունից, պահպանել անձնական հիգիենայի կանոնները, ժամանակին դատարկել միզապարկը, խուսափել այնպիսի հագուստներից, որոնք խանգարում են փոքր կոնքի օրգանների արյան շրջանառությունը, հավասարակշռված սնունդ եւ բավարար քանակությամբ հեղուկ օգտագործել։ Բարեկամներ դուք լսեցիք ցիստիտ պաշտպանվել ուշ աշնան հիվանդությունից հրապարակումը առողջապահության լրատու պաշտոնաթերթից հեղինակ Մարո Գաբրելյան Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։